Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Jeziś rzekł swym uczednikom, Amen, amen, prawim wam. Wy budete plakat, a narikat, swiec se wszak bude radować. Wy budete sice zarmouceni, ale wasz zarmutek se obraci w radość. Żena, gdyż rodzi, ma zarmutek, proto że przyszła jej chodzina. Gdyż wszak porodzi dzicie, nie myśli już na boleści, pro radost, że przyszedł na świat człowiek. Tak i wy nyni te zarmutek, ale zase was uwidzim, a wasze serce se bude radować, a wasi radost wam nigdy nie wezmę. В ten den se mě už nebudete na nic ptát. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Vy budete plakat, naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zarmutek se obrátí v radost. Miłowani bratrza, sestry, Anselm Green, znany chrześcijański spisowatel, oplaci napsal Mnisi rozlišují różne druchy sels. Są dzieckie selzy, które dzieci prolewa, gdyż nie dostanę to, co chce. Są selzy prolewane nad urażką, selzy strachu, sylzy zloby, zaszki, bezmocy, a są takie sylzy prolewane ze sebe litosti. to wszechne sylzy nie mogą leczyć, naopak utwierdzuje nas w naszych szpatnych postoich, posiluje w nas zaść, pocity ubliżeności a sebe litosti. W placi se człowiek setkawa sam ze sobą, jako placicimu mu bude na jedną wszechno zrejme. Jeho ubohost, jeho nečisté motivy a záměry, jeho zlomyslnost, jeho pokusy o utěk a jeho hluboce zakořeněny egoizmus. Jeho namáhavě vytvořená stavba vlastní počestnosti se w plači prudce schroutí. Dostane se tak za všechny pletichy, imiż si stale nieco namlouva. Plačícímu chybí slova, imiż by dokázal vysvětlit swój staw, slova za nimiż by se opět mohl schovávat. W plači człowiek potkawa sam sebe přímo bez przetrności, bez odstupu k sobie samemu nezažíva sám sebe prostřednictvím nějakého média, které by měl ve své moci. Dokonce mu unikají i myšlenky, ichž by se jeszcze mohl przydrżet. Placz je setkani bez sprostředkování, bez prostředkujících článků. W placi poušti człowiek wladł nad sobą samym z ruką Pouští sam sebe a odevzdává se pláči, který jej zachvacuje. Placz se pro něj stává jedinou možnou odpovědí na zkušenost, na kterou sám nezná odpověď. Jsme wychowani tak, abychom swe sylzy, pokud można, co najwice zadrżowali, do końca abychom upnie zadrżowali wszechny nasze city. To platí nejen v mezilidské oblasti, ale dokonce i v oblasti naboženské. W níž ze strachu przed sentymentalitou nebo prostą citivou zbożności se raději utíkáme k racjonalnej rovině chápaní Boha. W placzy dovoluje człowiek, aby k niemu, ba przymo do niego wstąpiła bolest a utrpeni. Dnes se lidé všemi prostředky snaží vyhnout se nepříjemnostem a utrpení. Obrňují se proti ním. Považují je za ohrožení vnitřní rovnováhy. To ale nutně vede k omezování citů a k ohuzení života. Člověk, který není schopen trpět, není také schopen se radovat. Když Ježíš poukázal na jedną z wyznamnych rowin chrześcijańskiej skuszeności. Chodzi o przechodu od zarmutku k newyslowne radości, Na zakładzie nazornego, aby wystyżnego obrazu żeny, która ma porodzić dzicie. Toto żena prożywa chnet dwoi radost. Skończyło jej utrpeni, a przywedla na świat nowego człowieka. Chrześcijańska radość wychodzi z boleści, ale vede k novému životu, kterým je Kristovo velikonoční tajemství. Ježíš pak vysvětluje duchovní rovinu tohoto přirovnání. Bolest nad hroznou smrti Božího Syna se v den promieni w nigdy nekończyci radost, którą już uczednikom nigdy nie wezmę, protože jej zakładem je wira w toho, który żyje we sławie po Bożej prawicy bratrza, siostry, wice nasz stokrat. Je w Biblii słowo radujte se w różnych sowislostech. A wszak jen krat tam nachazime wyzwu ne radujte se. Ne radujte se z toho, że se wam podrobuje duchowe. Radujte se, że wasze imena są zapisane w nebesich. Amen.